Bonjour Bill. Oui, ma secrétaire m'a dit que tu tenais à me parler. Vas-y. Les photocopies qui se font à côté de ma classe dérangent mes étudiants. Ah bon, je comprends. En principe, chaque instructeur est supposé faire des copies avant les cours et non durant les cours. C'est vrai, mais cela peut arriver que durant une leçon, euh, l'instructeur veuille faire la photocopie de la page d'un point de grammaire non prévu dans son plan de cours. Je vais prier les instructeurs de faire les photocopies avant les cours, mais s'il y a des imprévus, ils peuvent venir à notre bureau et y faire quelques photocopies. Ce serait une bonne idée. Les bruits déconcentrent l'instructeur et les apprenants. Tu as raison. Merci d'avoir téléphoné. Je m'occuperai de cette situation. Au revoir. Au revoir.